بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به درس بیستم مرفوعات تمام شدن درس بیستم نصب الاسم نصب اسم رفع اسم تمام شد الان رسیدیم به نصب اسم والمنصوبات من الاسماء احد عشره منصوبات از اسمها یازده تا می باشند به عبارت دیگر در اسمها یازده اسم منصوب می باشند یازده نقش داریم که این نقش ها جزو منصوبات می باشند منصوب می باشند یازده ترکیب داریم جایگاه داریم که اگر اسمی در این یازده جایگاه قرار گرفت اون موقع منصوب هست ایضح عرفنا ان المرفوعات من الاسماء ستتون دانستیم که اسمهای مرفوع شیشتا می باشند ان المرفوعاتی المرفوعات اسم انها ستتون خبرش از مرفوعه ان المرفوعاتی من الاسماء ستتون و بقی علينا ان نعرف المنصوباتی منها این باقی مونده است که منصوبات رو هم یاد بگیریم و هی احد عشر و منصوبات یازده تا می باشند درس 20 قسمت يك يعني أولين منصوب المفعول به مفعول به الأول أولين منصوب از اسمها نحو الكتاب مانند کتاب نحو الكتاب من حفظ محمد الكتابه حفظ کرد محمد کتاب را همون مثال قبلی اینجا میبینیم کتاب رو توضیح میده کتاب چه نقشی دارد؟ منصوب هست کتاب منصوب هست حفظ کرد محمد چرا حفظ کرد؟ کتاب رو و مفعول مفعولا به مفعول به نامیده میشه ایضاح توضیحش کل فعل يحصل فی العالم لابد له ان يكون له فاعل أن يكون له فاعل يفعله هر فعلی که در عالم رخ میدهد ناچاران فائل اونو انجام داده باشه و قد یکون هذا الفعل واقعا على شيء من الاشیاء و گاهی این فعلی که انجام گرفته بر چیزی از چیزها واقع شده است میگیم علی باز کرد باز کردن رو چی انجام گرفته روی در پس این در میشه مفعول پس هر فعلی قطعا فاعل داره و بعضی از این ها روی بعضی از چیزا انجام گرفتند فاللفظ الدال على من وقع منه الفعل يسمى فاعلا لفظی که دلالت کند بر شخصی که فعل به وسیلهش انجام گرفته است فعل از اون صادر شده است يسمى فاعلا فاعل نامیده میشه و یجب فيه الرفع و رفع درش واجبه كما تقدم همانطور که قبلا رد شد و لفظ الدال على ما وقع عليه الفعل يسمى مفعولا به و لفظی که دلالت میکنه بر چیزی که فعل برش واقع شده نه ازش برش واقع شده يسمى مفعولا به مفعول به نامیده می شود و یجب فيه النصب و واجب است که منصوب بشه فاذا قلت زمانی که بگویی قطع محمود الغصن قطع کرد محمود شاخرا يكون محمود فائلا محمود فائل است کی قطع, قط کرد محمود و چرا قطع کرد کار روی چی انجام گرفت غصن والغصن مفعول به غصن مفعول به می باشد لأنه وقع عليه القطع زیر قطع روی شاخه انجام گرفته و مثل الغصن في هذا المثال الكتاب و مانند کلمه غصن هست در این مثال کلمه کتاب در جمله حفظ محمد الكتاب حفظ کرد محمد کتاب را والعلمی و کلمه علم والعلم وكلمة علم في يطلب العاقل العلم در جملة يطلب العاقل العلم والإنسان, والإنسان في خلق الله الإنسان وكلمة وإنسان در جمله خلق الله الانسان والغنم در جمله في يأكل الذئب الغنم والناس در جمله أرشد الأنبياء الناس والخائن در جملة يبغض الناس الخائنة بس الكتاب العلم الإنسان الغنم الناس الخائن إنا مفعول به حسن چون فعل روشون انجام گرفته وهكذا كل اسم دل على ما وقع عليه فعل الفائل و همچنین از هر اسمی که دلالت کند بر چیزی که فعل فاعل برش واقع شده است ولم یغیر لأجله لفظ الفعل و فعل به خاطرش لفظش تغییر نکرده باشد فعل به شکل معلوم به کار رفته شده باشد اما اذا غیر غیر لفظ الفعل اما زمانی که تغییر داده شد لفظ فعل فیکون الاسم نائب فاعل در این حالت دیگه مفعول بهی نیست بلکه اسم نائب فاعل است و یجب رفعه کما سبق و واجب است که مرفوع بشود بحثی بود بسیار ساده بحث منصوبات شروع است منصوب نوع اول رو خوندیم مفعول بهی بود خب مسلما تمام مفعولات رو با هم میاره بحث بعدی درس بیستم یعنی مفعول منصوب دوم از منصوبات مفعول مطلق است المفعول المطلق مفعول مطلق و ثانی دوم نحو حفظن مانند کلمه حفظن در جمله حفظ محمد الکتاب حفظن خب اینجا یه نقطه ای من اشاره کنم اینجا حفظن آورده بود بعد از کلمه نحو ما میتونیم های متفاوتی رو بهشون بدیم من در درس قبلی خوندم نحو الکتابو من حفظ محمد الکتابه نحو الكتابة من حفظ محمد الكتابة همون إعراب خود الکتابه رو بش داده اینجا هم اعراب حفظن رو در جمله بهش داده نحو حفظن من حفظ محمد الكتاب حفظن مانند کلمه حفظن در جمله حفظ محمد حفظ الكتاب حفظن و یسمى مفعولا مطلقا این دیگه مفعول مطلق نامیده میشه خودش توضیح میده که یعنی چی هست حفظ کرد محمد کتاب را حفظ کردنی خب البته این معنی خیلی ملایی هست بلکه مفعول مطلق باید به شکل تأکید معنا بشه در زبان فارسی به راستی که محمد کتاب را حفظ کرد مفعول مطلق نامیده میشه پس مفعول مطلق در توضیح میاره اذا قلت قتل الحارس و اللصه زمانی که بگویی کشت نگهبان دزد را فربما يستعظم السامع القتل ويتوهم أن المراد ضربه لا قتله بالفعل يا ويتوهم أن المراد ضربه لا قتله بالفعل میگه زمان که تو بگویی کشت حارس دوزرا چه بسا شنونده قتل رو یه چیز بزرگی حساب بکنه و این توهم برش پیش بیاد که منظور از قتله ضرب هست نه خود کشتن عملی فلدفع هذا الوهم تزید على الجمله سابقه کلمه قتلا برای از بین بردن این وهم تو بر جمله قبلی کلمه قتلا رو هم اضافه میکنی فتقول میگوی قتل الحارس اللص قتلا کشت حارس دوز را کشتنی خب قتلا رو که اضافه کنی رفعه توهم میشه فلفظ قتلا یسمى مفعولا مطلقا لفظ قتلا چی نامیده میشه مفعول مطلق و یجب فيه ناس و واجب است منصوب بشه و مثل قتلا كلمة حفظا ومعنند قتلا یواشد کلمه حفظا من از جمله حفظ محمد الكتاب و کلمه ارشادن مثل قتلا می باشد در جمله ارشد الانبیا و الناس ارشادان و سیران و کلمه سیران يصير العاقل سيرا و ما اشبه ذلك من كل اسم دل على نفسی ما فعله الفعل فعله الفاعل شبیه به همین هست هر اسمی که دلالت کند بر نفس همون کاری که فاعل اون رو انجام داده است که بعدش خودش بر دو میشه که اینجا فعلا بحث نمی کنیم مثلا تو قعودن اینجا لفظ جلسه و قعده یکی نیست ولی جلوسن هم مصدر هست الهاز معنایی با قعده یکیست پس نصر تو زیدن نصرن سر تو سیرن اذا دکت الارض دکن دکا انا صببنا الماء صبا تمام اینا مفعول مطلق هستند المفعول لأجله مفعول لأجله سومین منصوب هست و سومین مفعول مفعول لأجله ثالث سومین منصوب نحو رغبة من حفظ محمد الكتاب رغبة في التقدم مانند كلمه رغبتان در جمله حفظ کرد محمد کتاب را از روی چی؟ از روی رغبت در پیشرفت به خاطر چه چیزی حفظش کرد؟ به خاطر رغبت در پیشرفت پس مفعول لعجله کلمه است که فعل به خاطرش انجام میگیره حفظ کردن به خاطر این چیز رو انجام داده قم تو اجلالا لزید به خاطر اجلال زید برخواستم چرا برخواستم به خاطر اجلال زید پس مفعول لعجله اینه که کار به خاطر فعل به خاطرش انجام میگیره ويسمى مفعولا لأجله مفعول لأجله نعم يتمشي إيضاح توضيح لابد لكل فعل من سبب لأجله حصل ذلك الفعل ناچران هر فعل یک سببی داشته باشه که به خاطر اون سبب اون فعل انجام میگیره فاذا قلنا زمانی که بگوییم وقف الجند جند ایستاد يفهم السامع أن الجند وقفوا ولكن لا يعلم سبب وقوفهم سامه میداند که لشکر ایساده ولی سبب ایسادنشون نمیدونه فاذا کان القصد تعریفه السبب ایزن زمانی که ما هدفمون این باشه که سبب ایسادنو هم به سامه بفهمونیم چی میگیم؟ وقف الجند اجلالا للامیر میگیم لشکر به خاطر اجلال امیر ایساد اینجا چرا ایساده؟ به خاطر اجلال امیر پس اینو میگن مفعول لعجله این فعل به خاطرش انجام گرفته مثلا مثلا فیفهمو بذلك سبب الفعل پس سبب فعل با بیان کردن مفعول اجله سبب فعل فهمیده میشه فلفظ اجلالا پس در نتیجه لفظ اجلالا فی هذا المثال یسمى مفعولا لاجله در این مثال مفعول لاجله نامیده میشه و یکون منصوبا و منصوب هست و مثله و مانند همین اجلالا هست رغبتا در جمله حفظ محمد الكتاب رغبة في التقدم طلبا در جمله حج الناس طلبا لمرضات الله مردم حج کردن به خاطر طلب کردن رضایت الله اکراما در جمله زینت المدینه اکراما للقادمی شهر را مزین کردم به خاطر اکرام کردن آینده اونی که میاد به شهر و وما اشبه ذلك من كل اسم ذكر لبيان سبب وقوع الفعل و آنچه که شبیه آن باشد از هر اسمی که ذکر شده باشه به خاطر بیان کردن سبب انجام فعل پس هر اسمی که ذکر میشه به خاطر اینکه سبب انجام فعل رو بیان بکند مفعول من اجلی هست چهار مفعول المفعول فیه مفعول فيه والرابع نحو صباحا وأماما من حفظ محمد الكتاب صباحا أمام المعلم حفظ كان محمد كتاب الصبح در جلوی معلم ويسمى مفعولا فيه مفعول فيه ويسمى مفعولا فيه او ظرفا نامده میشه مفعول فيه يا ظرف نامیده میشه مفعول فیه یا آه، ظرف حفظ کرد محمد خب حرف فعل ماضی مبنی بر فعل محمد الفاعل مرفوع علامت رفع ضمه الکتابه مفعول بهی مفعول بهی منصوب علامت نصب فتحه صباحا مفعول فیه علامت نصب فتحه امامه باز هم مفعول فیه المعلمی مضاف الیه ایضاح كل فعل لابد أن يقع في زمان ومكان هر فعل ناچارن که انجام میگیره در یک زمان و در مکانی انجام میگیره. فاذا قلت زمانی که تو بگویی حفظ محمد الکتابه صباحا حفظ کرد محمد کتاب را صبح قد بینت یک نقطه رو توضیح ندادم در شر خودش آورده صباحا مفعول فی هست امام هم مفعول فی هست فرقشون چی است صباحا وقت فعل بیان میکنه امام مکانش رو حفظ کرد محمد کتاب رو صبح جلوی معلم پس هر فعلی ناچاران که انجام میگیره باید در زمان و مکان باشه فاذا قلت وقتی که میگویی حفظ محمد الكتاب صباحا حفظ کرد محمد کتاب را صبح فقط بینت زمان الحفظ در اینجا شما زمان حفظ کردن رو بیان کرده ای و هو صبح که صبح می باشد و اذا قلت اما زمانی که بگویی حفظ محمد الكتاب امام المعلم حفظ کرد محمد کتاب را جلوی معلم قد بینت مکان الحفظ اینجا مکان حفظ رو بیان کرده ای و هو الموضع الذي قدام المعلم و اون جایگاهی است که جلوی معلم می باشد فلفظ صباحا یسمى ظرف زمان صباح بهش میگن ظرف زمان و لفظ امام یسمى ظرف المکان و لفظ امام نامیده میشه ظرف مکان و کل منهما یسمى مفعولا فیه و هر دوتا یعنی هم ظرف زمان و هم ظرف مکان مفعول فیه نامیده میشن و یلزم نصبه و نصبشون الزامی است و مثل صباحا مساء و... ومانند کلمه صباحا می باشد مساء یوما لیلتا بکرتا غدا صحوتا ضحوتا سحرا ابدا حینا وقتا لحظتا ساعتا مدتا سنتا شهرا یعنی اینا هم ظرف زمان می و مثل امام و مثل امام می باشد قدامه خلفه وراءه فوقه تحته یمینا شمالا انده معه ازا حذاء، تلقاء بریدن فرسخن و میلن اینا هم ظرف مکان می باشد و اما پنجمین منصوب و پنجمین مفعول مفعول معه می باشد و الخامس نحو المصباح مانند کلمه المصباح در جمله حفظ محمد و المصباح و یسمى مفعولا معه کلمه المصباح در جمله حفظ محمد و این واو واو عطف نیست بلکه واو معه هست اگر واو عطف می بود حتما میشد حفظ محمد ولی مصباح از اون جایی که نمیتونه حفظ بکنه نمیتونیم مصباح رو معطوف کنیم پس این واو واو معه هست مصباح هم مفعول معهوست ونامیده میشه مفعول مهود ببینیم توضیحش ایضاح اذا قال لك قائل زمان گوینده به شما گفت سرت والجبل حتى وصلت الى آخر السعيد رفتم و کوه یعنی من رفتم و کوه رفت کوه که نمیره بلکه رفتم همراه با کوه تا به آخر به آخرش رسیدم فمعناه معنایش چی است انه اتخذ جا جانب الجبلی طریقا له فی سیره معنیش این است که همراه با کوه رفته گرفته است قسمتی از کوه را راهی برای خودش در رفتن حتی وصل الى مقصوده تا اینکه به هدفش رسیده سعید زمین باز رو میگند خاک رو میگند روی زمین رو میگند و كذلك اذا سالته إنسانا أن مكان تريد الوصول إليه پس اینجا این واو واو معهو هست الجبل هم مفعول معهو هست حفظه میگیم فعل ماضی مبنی بر فتح محمدون فائل مرفوع علامت رفع ضمه واو حرف عطف واو معه المصباحه مفعول معه منصوب علامت نصب فتحه إما صار توزيدات سرت والجبلة الجبلة مفعولة معه وكذلك إذا سأل آه، سألت إنسانا عن مكان تريد الوصول إليه و زمانی که بخواهی یک انسانی رو بپرسی از جایی که میخوای به اونجا برسی میخوای جایی بری انسانی رو بپرسی فقال لك و اون انسان در جواب شما گفت اذهب و شارع برو و شارع الجدیده اینجا این واو چی میشه؟ واو معه برو همراه با خيابان جديد يعني همين خيابان جديد وبيجروا برو فمعناه اجعل ذهابك مصاحبا ومقارنا للشارع الجديد معناه إن جملة جهس اذهب والشارع الجديد يعني برو ورفتنت همراه با خيابان جديد باشد لا تنحرف عنه يمينا ولا يسرة راس چپ منحرف نشو همراه با همین خيابان برو فتصل إلى المكان المقصود پس به مکان مقصود میرسی فکل من لفظ الجبل في المثال الاول في المثال الاول هر یکی از لفظ جبل در مثال اول و لفظ الشارع في المثال الثاني ولفظ شارع در مثال دوم يسمى مفعولا معه مفعول معه نامیده میشن و یکون منصوبا و منصوب میباشن و تسمى الواو التي قبله واو المعیه و واوی که قبل از این دو کلمه هست واو معیه نامیده میشود پس واو معیت نامیده میشه و مثال ذلك المصباح من حفظ محمد و المصباح و همچنین است کلمه مصباح در جمله حفظ کرد محمد و المصباح حفظ کرد محمد کتاب را همراه با چراغ یعنی چیزی که ازش استفاده کرده بود است چراغ بوده است والجند و کلمه جند در مثال سار الامیرو والجند امیر همراه با جند رفت و نیل در جمله توجه القوم و النیل روی کردن قوم همراه با نیل یعنی نه اینکه نیل هم روی کرده بلکه همراه با نیل و هاکذا در کنار نیل هاکذا من كل اسم دل على ما حصل الفعل من و همچنین از هر اسمی که دلالت کند بر آنچه که فعل همراه با آن انجام گرفته است و همین حکم را دارد هر اسم دیگه ای که حصول فعل همراه با آن انجام شده باشد پس تعریفش دیگه از این توضیحات مشخص میشه تمام اینا و مما تقدم یعلم ان المفاعیل خمستون و از بحث های گذشته دانسته میشد که مفعولها ها پنج نوع باشند و هی عبارتند از المفعول به مفعول به المفعول المطلق مفعول مطلق المفعول لاجله مفعول لاجله والمفعول فیه والمفعول معه میشه تمام اینها رو اصلا در یک مثال آورد ببینم تو تمریناتش بله تمرین این درس رو به خاطر مهم بودن حل کنیم تجوب الناس و البلاد ابتغاء الکسب تجوبو فعل مزاره الناسو مرفو فعل مزاره علامت رفع زمه بخاطر خاطر که نه ناصب روش اومده نه جازم الناسو فائل مرفوع علامت رفع زمه البلاده مفعوله بیهی میشه به طریقی گفت و میشه به طریقی هم خب فعلا بحث های ریز رو نگیم تجوب و الناس و البلاده تجوب فعل مزاره مفعول مرفوع با زمه الناس و فائل مرفوع علامت رفش زمه البلاده مفعول بهی علامت نصبش فتحه ابتغاء مفعول له یا همون مفعول من اجله الکسب مضافون اله و تجتهدو فی السعی تحصيلا للثروة فقط مفعولها رو پیدا میکنیم لا تحصیلا میشه مفعول باز هم من اجله و تجتهدو فی تحصيلا تحصیلا لثروتی به چی تلاش میکنه بخاطر حاصل کردن ثروت لا تضع الوقت میلا الى الراحتی زایه نکن وقت را وقت میشه مفعول بهی میلن میشه مفعول من اجله ولا تقصر في اقتناء الشرف اقتناعی خب این که منصوبی نداره لفظا اتکالا ولا تقصر في اقتناء الشرف آه، جمله ادامه داري اتكالا على شرف الآباء بس هم اتكالا مفعول لهوست يا مفعول من اجله برق الصحاب لحظة والمطره دارين مثال لحظة مفعول فيه هست ظرف زمان هست والمطره آه، مطر مفعول معه هست وصالت الأودية سيلا تحت الجبل اینجا هم تحت مفعول فی هست از نوع ظرف مکان پس این بود از حل تمرینات بحث انواع مفعولات میشه تمام مفعولات رو در یک جمله آورد میشه تمام مفعولات رو در یک جمله آورد مانند حفظتو الکتاب حفظا حفظت الكتابة والمصباح حفظا ليلا أمام أبي اکراما لهو در تمام مفعولات در این جمله البته ما رو جمله قبلا دقت نک... یعنی فکر نکرده بودیم ولی تمام مفعولات در این جمله آمدند مفعول مصباح مفعول معه بود الکتاب مفعول بهی بود حفظا مفعول مطلق بود امام مفعول فیه بود اکراما مفعول له بود پس ما تمام انواع مفعولات رو توضیح دادیم از اینجای کار به بعد ادامه منصوبات رو در دستی جداگانه خواهیم آورد